Obiteljsko gnjezdo. Dobar dan, poštovani slušatelji Internet Radija Srijem. Današnju emisiju Obiteljsko gnjezdo posvetili smo selu Marinci, blizu Vinkovaca, koje pripada općini Nuštar. Neveliko selo na obalama Vuke spominje se u povijesnim listinama odavno, a niklo je na rimskom naselju. Selo je višenacionalno, sastavljeno od Mađara, Hrvata, Albanaca i Srba. Kao i mnoga naša sela, danas Marinci proživljavaju krizu. O selu smo razgovarali sa načelnikom općine Nuštar, Hrvojem Drinovcem. Marinci, da, Marinci su doživjeli tragediju gdje su morali napustiti. Napustiti svoje selo 1. listopada 1991. godine, odnosno vratili su se 1997. godine i u samom tom povratku je bilo nekih 950 tisuću ljudi. Nažalost, Marinci doživljavaju tragediju goru nego ratnu tragediju, selo im je prazno, ljudi odlaze, trenutno u Marincima ja ne vjerujem da ima 300 ljudi, odnosno ove godine je upisano petero djece u osnovnu školu. Kaže, Marinci su malo selo, ljudi se bave poljoprivredom. Stari ljudi kažu, nije bilo kuće u Marincima koja nije imala krave. U Marincima trenutno nema nijedne krave. Ima tih par većih OPG-a koje rade e, zemlju u zakupu, ljudi što rade u Vinkovcima i u Vukovaru i to je jadno. Toliko su dobri, toliko su dobri Marinčani da mm, nikad nisu došli ovdje kod mene u općinu i rekli su hoću da nam napraviš ovo, hoću da nam napraviš ono. Znači najveći problem im je bio nemaju pitku vodu. Nemaju pitku vodu, odnosno imali su svoj zdenac, voda nije bila za piće. Prošle godine smo im e, uz pomoć Hrvatskih voda e, izbušili novi zdenac 500 tisuća kuna smo platili taj zdenac, čekamo da se spoje na regionalni vodovod. Nisu, nisu neki potražni da sad inzistiraju, kaže. Uz par malih investicija Marinci bi mogli biti lijepo, malo slavonsko selo, ali šta napraviti kad ljudi nema? Kome napraviti? Da li vrijedi? U Marincima postoji ta škola i jedna trgovinica i to je od sadržaja sve. Imamo društveni dom kad mladi, mlade, mladi dečki, djevojke traže taj društveni dom za neka druženja, oni ga dobiju, znači sadržaj njihov je sastanak u selu, u centru sela ispred trgovine i to je to. U Marincima je prije rata bilo i Mađara, i Albanaca, i Hrvata, i Srba. Srba sad isto ima ne u velikom broju, ali pa za mene su oni isto mještani Marinaca i ako su normalni, šta god treba, pravo, ja, oni za mene nisu Srbi, oni su za mene Hrvati pravoslavne vjere. Mhm. Znači šta god treba tim ljudima za pomoć, ja ih smatram isto koji naše katolike, domaće ljude, znači obnova groblja, e, radovi na crkvi, izgradnja staze do groblja, šta god treba za takve ljude isto sve odraditi. Znači, e, je se Marinčani uključuju u društveni život općine Nuštar? Na, na nekakav način kroz, ne znam, prigodan program? Pa Marinci, kažem, Marinci, nažalost, evo, samim tim odlaskom e, ljudi iz Marinaca ugasio se i taj nogometni klub koji u svakom selu nogometni klub najviše zbližava ljude. I kud? Ostao je kud, ali dječji kud i, i, i to vodi udruga Mađara, odnosno, evo sad za dane imali smo dane općine od 1. do 5. listopada gdje, su, gdje, gdje je udruga Mađara napravila priredbu, pozvala je goste Cerički kud, Jankovce i ne znam odakle je bio četvrti kud i svoju, svoju domaću djecu. Znači, tako malo mjesto prekrasnu priredbu su odradili, pripremili, samo žalostno, je opet ponavljam. Nema, nema ljudi, nema djece. Tjedno, tjedno jedna obitelj sigurno ode iz Marinaca. I ona kad ode, odmah zove drugog, ej, vamo mi je super, ćeš da ti tražim nešto. I nažalost odlaze cijele obitelji, ne odlazi samo kao kažu glava obitelji da ode otac pa da traži posao pa da oni odvode i djecu i suprugu i djecu i cijela obitelj odlazi. Kakva je vaša vizija budućnosti Marinaca? Pa vizija budućnosti Marinac isto koji, koji Nuštra i Cerića. Ne želim dijeliti ništa, znači uh, pokušat, pokušat odraditi im taj regionalni vodovod. <clears throat> regionalni vodovod, jučer smo dobili informaciju da je, da je ovaj, podignuta lokacijska dozvola za obilaznicu oko Nuštra, odnosno koja bi se spajala čak gore na Marince, da li će taj kanal mm, Dunav-Sava zaživiti, da se ljudi mogu zaposliti? Znači ne želim dijeliti. Vizija nuštra je taka. Ljudi ostaju, zaposliti ljude, tako isto za Cerić i za Marica. Viziju ne želim sam, sam stavljati. E, više volim e, da cijelo selo kaže koja je vizija. Ja, ja ću pogriješiti pa će neko sutra pa reći, e, ona je rekao da je za Marince dobro to i to. A mi to sami mještani, nek sami mještani toga sela kažu šta bi bilo najbolje i najprikladnije za to selo. To je dobro, a to ćemo i pitati e, jednu obitelj iz Marinaca, pa ćemo vidjeti šta će oni nama odgovoriti. Ja vama zahvaljujem na razgovoru i želim vam uspje, puno uspjeha u ovom teškom poslu. Hvala vama i još jednom pozdrav svim slušateljima Radio Srijema. a kakav je život u Marincima iz prve ruke, iz perspektive jedne obitelji, o tome ćemo razgovarati sa članovima obitelji Ramač e, S nama je danas gospodin Željko Ramač Dobar dan i dobro nam došli u emisiju obiteljskog gnjezdo. Dobar dan. E, molim vas, za početak predstavite nam svoju obitelj i ukratko recite čime se bavite. Pa, moja obitelj, ja supruga i četvero djece. Najstariji sin je u Njemačkoj, drugi je u Poreću, na Voru. Čer je završila školu, trenutno bez posla. Kakva je situacija danas, ne može doći svoje struke. Imamo još najmlađeg sina, on je sedmi razred osnovne škole. Ja radim u firmi kod Zuki. Supruga je bolesna, trenutno na bolonju, ne radi nigdje. Inače je završila ekonomsku školu. Nikad nije imala radila svoju struku. Što je radila, sve radila na četiri sata. Možete reći da je jedna E, prosječna obitelj kakvih ima kod nas i u Slavoniji, i u Srijemu i u cijeloj Hrvatskoj. E, Marinci su najmanje selo u općini Nuštar e, i u razgovoru sa načelnikom općine saznali smo da e, selo je e, u vrijeme rata, za vrijeme rata izgubilo najviše stanovništva. Da. I ta tendencija se nastavlja i danas, Nastavlja se i danas pošto je situacija ovakva je, jel, mladež nema di da se zaposli. i ako rade negdje, to je, vidite sami šta se dešava, ne plati im ovo ono. Međutim, svi su krenuli van, našli su si budućnost, otvorili vrata dalje, ostajemo bez djece, djeca napuštaju, nažalost. Ne samo sela i gradovi su veći, ali sve se to osjeti, smanjuje se i kod njih isto koji kod nas, samo što se to ne da toliko javno koliko je, bilo nas je puno više, sad nas je upola u selu. Negdje možda trenutno da ima 400 stanovnika maksimalno. Mhm. E, evo recimo u Ceriću i u Nuštru situacija je bolja, vjerojatno zbog blizine Vinkovaca. Marinci također nisu tako daleko od Vinkovaca. Što e, nedostaje Marinčanima u selu? Što biste rekli, evo, mogli izdvojiti za ugodan i bolji život u Marincima, evo konkretno za vas, za vašu obitelj? Možda gospođa bi mogla. Evo s nama i gospođa Rosana, pa e, možda vi iz perspektive žene bi mogli reći nama. Pa ja bi ovako rekla da naša mladež e, prvo nemaju se gdje ni družiti. E, znači niti imaju gdje raditi E, kod nas su prije rata bili, e, najviše bilo seljaka. I što se radilo, radilo se, ne znam, u firmi recimo u, u u Borovu i tako u tim nekim firmama. Međutim, to je sada sve ostalo starije stanovništvo i pošto kod nas, nažalost, sve trebaš neku vezu za zaposlenje, mi smo takvo selo koje nemamo nikog na funkciji i zato smo i zaboravljeno selo. Aha. Eto, ja bi to tako rekla. Jednostavno, bave se poljoprivredom i to je to tako. Djecu nismo dalje mogli i to je tako ostalo da su nam djeca nažalost morala sva eto otići i što djeca a što i cijele obitelji su ušle iz sela znači nekad je naše selo bilo jako bogato selo kažu da je e, svaka druga kuća imala i kombaj i traktore i sve kod nas nema nigdje nikoga sada Mhm. Ako govorimo o poljoprivredi, još uvijek tradicijno je da je po selima, da su se ljudi po selima bave poljoprivredom. E, znači, mogli biste reći da u Marincima to polako propada? Da, naravno, propada. E, ima nekih par obitelji koje su malo jače, koje uzimaju znači zemljište u zakup, a ljudi koji imaju malo zemlje, oni ne mogu opstati, nažalost, i daju tako eto tim ljudima da rade tu zemlju jer sami ne mogu opstati. Mhm. Kakva je situacija sa stočarstvom? Stočarstvom, isto isto. Znači, nema više krava u selu? Ne, krava, ja ne znam da li ima možda dvije ili tri obitelji samo krave. Nema, ne. Znači ljudi... Čak, čak da i sa svinjogojstvom, nema, nema. Em, ne mogu ni prodati, ne može se ni prodati, e, puno ulože, ništa ne dobiju i tako da je Marinci baš, baš, mislim da je stvarno zabrinjavajuća situacija u Marincima. Ako o konkretnim problemima e, spomenuo je načelnik da imate problem sa vodom, je li to uh, u funkciji nešto, nešto je spominjao da kanalizacija ili voda? Kanalizaciju mi nemamo. kanalizaciju. Kanalizacija još nije prošla kroz selo. Uh, vodu jesmo nešto, sada su nam radili s vodom, neke filtere su stavljali unutra, ali voda nama je po nama ista ostala, znači taj talog, uh, žuti, to je grozno. Znači mi ne vidimo da je naša voda bolja. Mhm. Dakle, to je odavno taj problem, postoji neki... Pa odavno postoji taj problem, da. Kažem, ali evo, oni su nešto napravili, načelnik je i to se radilo tu u vodovodu, ali voda, znači, taj talog je još uvijek isti takav. Znači, mi ne vidimo po da je to išta bolje. A rađeno na tom pitanju je. A kanalizacija nema u ali još nikad nije prošla. A, prošla. Ako bismo e, govorili o društvenom životu, E, recimo, evo Marinci je selo u kojem e, žive različite nacionalne manjine. E, ajde najprije o tome kako, kakav je suživot predstavnika različitih manjina. Znači tu je najviše žive Hrvati. Pa ima Hrvata, da ima Mađara i Albanaca. E se slažem? Ima i Srba, da. Da, imamo da i Roma, jednu kuću. Jednu kuću romsku imamo, da. Da, mhm. ima I kakav je suživot? Pa, dobar. Što se toga tiče, da. Mislim, kako smo se vratili, nema nikakde neki incidenata bilo, ne, nije bilo. Jedino se ljudi slabije druže. Mhm. E, u selu kod nas nema niti kafić, niti, e, rećemo, ta neka gostiona. Znači, nema nigdje gdje se ljudi mogu okupiti. Jedino kad je kud, kad kud nešto organizira, to je u šestom mjesecu bude. To je znači jedino, jedina manifestacija šta, bude u Marincima i bude za e, dani općine pad Marinaca, to isto bude. To bude nešto manje, to samo kao bude e, dječje kao skupine, a u šestom mjesecu bude to više. Ali, e, nažalost, nažalost, E, puno ljudi misli e, to je samo za Mađare, premda mi uvijek naglasimo i pozivaju se, znači svi mještani, bez obzira koje, koje nacionalnosti, znači svi su mještani pozvani, čak što pozvani, trebali bi doći učestvovati u tome, znači ne bi se trebale praviti te razlike. E, negdje prošle godine je postavljen kip e, majke Terezije pred crkom, ne znam da li ste to vidjeli, e, to je udruga Albanaca znači oni udruga, nekakva udruga, Albanci su recimo Bogdanovčani, ne znam odakle, sve su skupili te donacije i to je recimo jako lijepo bilo i svi i drago nam je što su to i oni napravili i volili bi kad bi ljudi, isto recimo Albanci, bilo ko da, da još se malo učestvuje. Sad, to je takva situacija, ja vjerujem da bi oni nešto napravili, ali... E, nema se sredstava, nema ko da pokrene to, zato što su nam stvarno ti mladi otišli i mi smo evo, ostali e, ti recimo stariji ljudi, mi neke srednje te dobi i djeca koja moraju, koja još idu u školu. A ovo drugo što je završilo školu, to nema nikoga više u selu. prije su bili lovci, i nogometni klub, i ovaj mađarski kut, i vatrogasci, međutim imate sad lovci još i malo evo kut što se gori, jer jednostavno nema djece više. meni klub se zatvorio, vatrogasci, sve to tako polako, jedno po jedno propada. Jer nema jednostavno ko da radi više, a i nema djece. Mhm. Ljudi vjerojatno ne, vide e, ne vide budućnost kao da su ljudi izgubili volju uopće za životom. To meni tako djeluje. Jel da se puno, svi, puno ljudi svi su ima se... djece od, ne znam, 18, 20 godina, 22, 3. On mora izaći, jel, koji mi prije što smo izlazili. A čovjek ako sam radi u kući i ako žena radi u kući, nije sporno. A ne može ti dvoje troje djece financirati, a ne može ga nigdje zaposliti. Žalost. Dakle, ne postoji nikakav ni klub mladih, ni ništa, a nešto za djecu mlađe dobi, recimo osnovne školske i predškolske. Nema ništa, znači nema ništa. Ima ta osnovna škola i tu nastavnica, eto koliko e, za tu djecu koja idu do četvrtog razreda, imamo jednu nastavnicu, dosta je ona aktivna i tako, E, s djecom radi, oko škole sređuje, svaka je čast, eto njoj. Neke priredbe. Nevenka Škrabo se pa zove, eto ona tako, ona malo tako djecu digne i eto, a ovako drugom nema ništa. E, ako sad recimo govorimo, ah, evo vratit ćemo se na svakodnevni život e, obitelji općenito i naših obitelji na našim područjima, govorimo stalno o gospodarskoj krizi, pa pretpostavljam da svaka obitelj, e, onako prosječna obitelj sa, sa tom krizom se bori, E, na koji način se vaša obitelj bori i kako e, pokušavate e, izvući se jel evo govorimo da ljudi kod nas još uvijek tradicionalnim sposobom žive pa nešto uzgajamo pa da pokušavamo nešto prodati ili tako jel se bavite nečim onako seoskim zanatom <laughs> kako bi se reklo što, što ljudi rade u selu E, mi, naša obitelj se znači ne bavi sad ničim više. E, mi smo prije imali smo, e, perac smo držali. I to smo dosta dugo, međutim to nije uspjeli, više nismo mogli prodati znači jaja imali smo veliku količinu i mi smo to obustali, nismo mogli opsad, znači mi smo bacali ta jaja i dijelili i bacali svinjama, jednostavno nisi više imao kome prodavati ta jaja, nisi isplatilo, znači dok se to sve nije cijepi, ne znam, hrana, struja, ne znam, sve to, znači minus totalni, znači mi s tim se više ne bavimo. Tako da eto, suprug radi, ja sam e, sad na bolovanju, on je isto trenutno sada na birovu, Znači, svaka počne sezona, ljepše vrijeme će ovaj, raditi. Ja sam svoju na, na bolovanju, na birovu, ispravak. Tako da, je to jedino on sada se brine o nam mhm. A što se tiče ovako nešto, ne. Mi e, ne radimo. Da, evo suprug je, e, kad je predstavljao obitelj, rekao je da e, djeca vaša već, neka, neka je već odrasla, jel? Jer da, su, da rade. Troje punoljetni imamo. Jedan radi vani. Da. Eh, jedan radi na moru. Da. I čerka još studira. Ne, čer je završila srednju školu Aha. i ne može si naći posao. E, jel biste njima evo, priželjkivali, djeci koja je ostala, koja još ne radi, da, ostanu u selu, recimo? Pa moja želja da se i moj najstariji sin vrati vamo, i e, Dario isto da se vrati iz Poreća i da mi svi budemo ovdje jer teško je e, teško je kad je obitelj e, razdvojena to nisu sada djeca koja su se e, oženila, udala znači proces koji svaka obitelj doživi, ne znam, sin ti se oženi dobro, ok, odoše, žive svoj život ali ovo su djeca koja znači nisu, niko se nije ni oženio ni udao E, i normalno je to teško pada, da bi volili da su oni s nama svi ovdje, jer bi ona bi nam lakši život da su mi zajedno, pa ko kako radi, pa u jednu kuću ide, a ovako kad svi žive na svoj e, svako na svoju stranu, znači svako plaća sebi i stanarinu i hranu i to a šta, a šta oni govore? Jel bi se oni, da se recimo život poboljšao, da je bio nekakav posao u Vinkovcima ili u Vukovaru, jel bi se oni vratili? U svakom slučaju. U svakom slučaju. U svakom slučaju bi, e, znači moj stari sin je u Njemačkoj, on, e, on kaže da... E, samo da mu se ukaže tu prilika za, posao, ali normalno da je plaćen posao, on bi bez razmišljanja došao, bez razmišljanja bi se vratio kući. Jer Njemačka nije e, kao Hrvatska, niti će biti, po drugima, kako drugi pričaju isto, ta naša mladež, Irska, di god, nema Hrvatske nigdje. Nema takve slobode, nema, nije to to. Ali evo, nažalost, želja je jedno, a ovo je drugo. Rosanin otac, gospodin Šandor Kuntić, aktivni je član Mađarskog kulturno-umjetničkog društva Petefi Šandor u Marincima, gdje je niz godina obavlja dužnost predsjednika. O životnim prilikama u selu govori iz svoje perspektive, onako kakvim ga se sjećaju stariji. Rođen sam u Marincima davne 49 od onda živim u Marincima i tako i još želim ostati do kraja ako bude tako. Pa kako vidimo po našim selima najviše evo, e, i predstavnici starije generacije. E, vi kao jedan od njih e, dobro poznajete život u Marincima prije pa do prije 50 godina. Kako se promijenio život u vašem selu? Pa život se promijenio u odnosu nekad i sad jako puno. Nekada su ljudi bili složniji, mm, ljubazniji, razumniji, tako nešto je bilo, jer su iza onoga rata to prošlo dosta vremena, do mog vremena, pa se to taj ratni dio izbriso onaj, onda su ljudi krenili u, pa tako slagali smo se, kod nas je bilo u selu neki sedam, osam nacionalnih manjina bilo sa, svih strana Albanaca, bilo Cigana, Mađara, eh, Roma, pa dobro što ne baš Roma, koje Makedonaca smo imali, Rusina smo imali jednu obitelj isto. U selu se, u selu se ovaj, slagalo ovaj, dobro, mislim, išli smo jedno kod drugi, ovaj, i u svatove i na slave i to sve što se događalo. Pa recimo pretežno ti do 50-ih i možda i preko 50. godine tamo je bilo pretežno poljoprivreda. E onda su pomalo išli ljudi radit, ovi, bilo je tu Henrikovci, to je neka grofovska pustara, pa su tu i kudelju radili, šta ja znam, onda su ljudi počeli, onda su opet iza tog mlađe generacije, onda su se oni isto tako malo kombinat, neku Vinkovce, ali sve to nije toliko bilo, onda što dalje, što dalje, onda su i na željeznici, i ja sam tamo bio na željeznici već onda, tako da je nas bilo više, više radnika iz sela nego onda je poljoprivreda sve dalje, sve iza rata isto, sve manje vredilo, sve manje. Ljudi su radili, pokušavali nešto spasiti, da zarade, međutim to nije išlo, to je sve samo grbava grbača i, i, i, i ništa nije bilo, bilo je puko ono preživljavanje. Evo ja sam imao neki 7-8 jutara zemlje, pa ja prije rata isto sam radio na željeznici, pa s ljudi dolazili i mi vozili čak pšenicu u Bosnu, dođu ti tu kamioni, s njive ovrše, pravac, Bosna, vaga, novac, ideš kući. I opet možeš raditi E, dok je to današnje vrijeme sve se zakukuljilo da ti to više ni znaš kom da daš, ni da ne daš ili to je tako išlo prevaranata je bilo u društvu tome koliko god Bog hoće. Mhm, jednostavno je došlo no, kad se ne može živjeti od da, mi, Mi sitni smo brzo i propali što bi rekao da se ne isplati rad. E sad oni malo krupni, ajmo reći, od 20 jutara do 30 koji su nakupili, ti su još pa par godina, reći možda i desetak godina opstali nekako malo, ali sad već to isto sve manje, sve manje, jer danas oni i to žele da bude, šta ja znam, od 150-200 hektara, da taj može biti poljoprivrednik, da bi mogao preživjeti godinu. Ali ovo sve manje, to je sve to. Možda loša plaća, pa uz nju, ovaj, tako malo prikrpiti, još da bi na kraju skupio jednu normalnu plaću da bi mogao preživjeti, a napredovati ili izgrađivati se, ja mislim da isto nema od toga E, dobro poznajete društveni život Marinaca s obzirom da ste predsjednik kulturno-umjetničkog društva Mađara. E, što, možete reći, evo, kakvo je značenje, evo što, kud znači za jedno selo poput Marinaca? Pa kud za jedno selo poput Marinaca značilo je jako puno i više od toga. Jer mi u selu nemamo ni gostionu, ni Imamo jednu trgovinu, tako da u selu nema ništa. Nogometaši, bilo je, bio je klub, pa onda malo budu, pa ne ide, ne ide, pa nema. Pa opet krenu, pa opet godina dve, tri, šta znam, nisam brojio koliko, pa opet ništa. Kud je osnovno dve četvrte, tad smo krenuli i išli smo jako, jako, jako lijepo sve do, do prošle godine. Prošle godine smo doživjeli, ne znam ni kako bi ja to rekao, kockanje. A djece smo imali isto u, šta ja znam, raznim razdobljima. Najbolji smo bili, ja mislim, negdje četvrte smo šeste, možda osme do desete, dve, osme do dve desete. Tad smo imali, imali, imali, imali šest, osam, oko 14 plesnih parova, ali svaki plesni par muško-žensko, znači nigdje nisu plesale dvije djevojke, sve muško i žensko, tu su na dvije generacije, prva što je počela i druga što je, što bi, što je nasledila. A kako je sada stanje? A sad je stanje grbovo. Mladi nisu zainteresirani. Nisu mladi zainteresirani, ali ih i nema. I, ono što je malo bilo, to što u Njemačku. Dobro, nije sve, ali recimo četiri djevojčice su ošle, recimo koje su bile pa dobro, sve su one bile dobre, neko malo više, neko manje, ali ovaj, koje su bile stvarno od prvih dana e, za ovaj dio saštima i sad još imamo mi e, možda četiri para koja bi mogla još sad plesat, ali međutim bez rezdava ne može niko raditi, pa ni mi za sada još, još se držite i ne, ne odustajete od Pa ne odustajemo, ali morat ćemo odustati. Znači smatrate da, da nema budućnosti kulturno društvo u Marincima? Ne, ne, nema. Jel, ako, ako tako nastavi. Da, ako to što, bi, što bi se trebalo promijeniti? Recimo, može možda nešto među ljudima? Pa šta da se promijeni među ljudima, ne znam šta bi se... Svako ima svoju glavu i misli na svoj način. Šta drugo? Pa kad se skupiš, od nas kažem 20, pa se nas ne može skupiti kad je i sastanak 11-12, tako nas dođe, Bože, da. Dakle, složnost bi da, trebala. trebala bi sloga, da to ljudi prihvate ko voli i sve hm, najveći je problem novac koji za sve što god je novac je najveći problem. Ova problematika je aktualna za mnoga naša mjesta i zaslužuje posebnu emisiju, dok našu dovodimo kraju. Zahvaljujem na razgovoru gospodinu Šandoru Kuntiću i obitelji Ramač iz Marinaca, a također načelniku općine Nuštar Hrvoje Drinovcu.